Մարտունիում կորոնաիրավիճակը լարված է։ Առ այսօր շրջանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 260 դեպք։ Մարտունու շրջանային բուժմիավորման տնօրեն Ռուբեն Բաղդասարյանի խոսքով վարակվածների զգալի մասը ծանր են տանում հիվանդությունը։ Դե այս պահին շրջանում հաստատված է մոտ 260 դեպք, Ցանահիմատները ողորմում են հանրապետական բժշկական ինֆեկցիոն բաժանումներն Ստեփանակերտում։ Մարտունի եմ հելաստացում, ամբուլատոր վիճակում եմ բուժում, ամբուլատոր կարգով եմ բուժում, Արդեն կարելի ասած որ տարիքն էլ փոքրացել է, արդեն չի նայում։ Մեզ փոքր բոլորը հիվանդանում են։ Ու սենց էլ ասեմ, որ առաջ այս ծանր վիճակները չեն, հիմա ծանր ծանրության վիճակները ավելի մեծ, ավելի շատ։ Թեթև ձևերը բուժում են ստանում ամբուլատոր պայմաններում, իսկ ծանր հիվանդները ուղեգրվում են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ռուբեն Բաղդասարյանի խոսքով պատճառը մասնագետների պակասն է։ Հիվանդանոցը տեխնիկապես լիարժեք հագեցված է, բայց չունեն ռեանիմատոլոգ եւ անասթեզիոլոգ քանի որ անեստեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ չունեն, չեն կարող մենք իրան դրանք ապարատների տակ, որ հասնում արդեն ապարատներին չեն կարող դնել։ Դրա հետո մեր հիվանդանոց, այն հիվանդանոցն է, եթե մենք հիվանդներին ստեպարկեցրեցինք, արդեն մնացած հիվանդներին չեն կարող դնել հելավորստացումը, եթե հաստատ ոչ այն, եթե շատանա բարգեցնենք արդեն մնացածի վայրներին չեն կարող ընդունել։ Մասնագետների խոսքով համավարակը Մարտունու շրջանում դեռ վերահսկելի է։ Այստեղ նոյեմբերի 11-ից սկսել են COVID-19-ի դեմ պատվաստումներ կատարել Sputnik V, Moderna, Sinopharm պատվաստանյութերով։ Առ այսօր պատվաստվել է 70-ից ավել մարդ։ Տեղամասային բուժքույր Նաիրա Բալայանի խոսքով, ըստ կարգի, պատվաստվելուց 1 օր առաջ ցանկացողները գրանցվում են Մարտունու շրջանային բուժմիավորումում, նշելով նախընտրած պատվաստանյութը։ Հանոց ստացալ 73 հոգի պատվաստումը, որից Սպուտնիկը ստացալ 34 հոգի, Սինոֆարմը 20 հոգի, Մոդեռնան 19 հոգի։ Ամեն տեղից էլ գալիս են, համ Մարտունից, համ Գյուղարանքներից, 18-ից բարձր տարբեր տարիքի գալիս են ու հենն հետաքրքրված մոդեռնան պիտի 10 հոգի լրանան վեր ստանան, եննք գիրիս, վեր լրանա 10 հոգին, անինք հելա, բեցանինք, անինք 10 դոզանոցա, սպուտնիկը սինոֆարմը, 2 դոզանոցա, Մինչև այսօր պատվաստվածների մոտ բարդություններ չեն առաջացել, որոշների մոտ ջերմության թեթևակի բարձրացում է նկատվել։ Մարտունու կենտրոնական հիվանդանոցը շարունակում է շուրջօրյա ծանրաբեռնված աշխատանքը։ Մասնագետները կրկին հորդորում են օր առաջ պատվաստվել։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են բոլոր աշխատանքային օրերին ժամը 9-ից 16-ը։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։